97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 31 minuts. Benvinguts i benvingudes. Bona nit. A Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i el de Arturo Delgado al front del control de so vos saluda com cada nit Manolo Montals. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit encara que en el dia d'avui el que estem fent és la pregunta del WhatsApp. És el Madrigal la primera final per a Gary Neville? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui en el nostre WhatsApp, el qual ja coneixeu, 627 98 03 36 627 98 03 36 és el nostre WhatsApp per a, amb una nota d'àudio, una nota de so, enviar-nos la vostra opinió al voltant de la pregunta que estem fent el dia d'avui. És el Madrigal la primera final per a Gary Neville? El que està clar és que quan eh, l'anglès deixa de ser futbolista i començar la seva tasca com a entrenador, quan t'arrencar a ser ajudant de eh, Hodgson en la selecció anglesa, i quan li arribà l'oportunitat d'agarrar <laughs> el València Club de Futbol després de la cridada de Peter Lim crec que ni el mm, més avançat dels seus somnis podria imaginar Gary Neville que tindria que fer un màster accelerat de com entrenar un equip bàsicament perquè lògicament un espera quan arriba un equip en mitjà de temporada que les coses no van bé però lògicament jo crec que no esperaria en cap moment que les coses estigueren com estan més enllà de que l'equip s'ha convertit en, o està a camí de convertir-se en la Lliga en el rei de l'empat, és increïble. Eh, veient eh, que només amb dos victòries més l'equip estaria en plaça d'Europa de League i encara estaria a prop de la Lliga de Campions. Només en dos victòries més, perquè l'equip és cert que no perd molt, però que tampoc guanya molt. Està acumulant molts empats i així és complicat avançar. Però, a més a més, sobretot i fonamentalment, eh, Gary Neville eh, està tenint que fer un curset accelerat, un màster accelerat de com traure a l'equip del fang, perquè s'ha trobat un equip en el fang, fonamentalment a nivell físic i a nivell psíquic. Ja vos contàvem, un parell de setmanes abans del paró de Nadals, el que suposava l'alerta roja en l'estat físic del València, que estava previst intentar fer una pretemporada a contrarrellotge i amb la Lliga en marxa, el qual és complicadíssim, diem. Si Jordi Sorlí, que va ser l'encarregat de la parcel·la física, tal com avançava esta casa, és capaç de dur endavant aquesta pretemporada i recuperar l'equip, treball no li va faltar, perquè se'l el van arrifar en els millors clubs d'Europa. El que té per davant és complicadíssim. Ja vos contaven que els fisios estaven triplicant sessions i renunciant a dies lliures per a recuperar a futbolistes. I això se plasma i ho fa en el futbol de l'equip i se plasma l'aspecte mental. Els futbolistes acaben molts partits impotents de veure com volen però no poden. Com ho intenten però les cames no responen. No fa molt gent del club me deia entrar en aquest vestidor després de cada partit és un drama. Sols estan malhumorats en perdó de la paraula que se podia estar encabronats perquè volen que volen però que no van cara a l'aire i això en l'aspecte mental va ser un treball que va tenir que treballar molt Gary Neville no sé si l'argentí ha tornat de les vacances en l'Argentina de vacances el psicòleg argentí aquell que va dur Nuno eh, i que en teoria hauria d'ajudar però sí que és cert que tenen un treball important en lo futbolístic jo crec que la plantilla té la qualitat suficient i paren vol hi ha una mostra al dia del Getafe com per a Eh, anar absorbint les idees que vol plasmar Gary Neville, ja se va veure el canvi al 4-2-3-1, la manera de jugar que era diferent, eh, molt més alegre, molt més vistosa, veurem si és molt més equilibrada o no, però també és cert que tenen un hàndicap important. La part física és una ruïna, l'estat físic de la plantilla és inexistent, i tot i que eh, el cos mèdic Eh, tenia la intenció de, per activitats més o menys, anar avui a la infermeria, a després ens contarà Salva Folgado, després de l'entrenament d'avui, que hi ha futbolistes que no arriben a Villarreal. I és important, eh?, arribar a Villarreal, eh, perquè després repassarem, però Villarreal, si en la taula classificatòria, cinquè, perdó, la taula classificatòria amb 30 punts, està a 8 del València. No vull ni imaginar-me que suposaria una victòria del Villarreal de cara a intentar 11. No li pegueu més voltes, ni, ni tragueu més càlculs. 11 punts quedaria el València d'un dels jocs d'Europa League. Ja no compten ni tan sols els de Champions. Per això fem la pregunta de si el Madrigal és la primera final per a Gary Neville, que va tindre que composar-se-les com puga per a conformar una defensa de garanties per a parar al conjunt groguet. D'això de moltes coses més anem a parlar en el dia d'avui. <coughs> Però, com deia, màster accelerat per a Gary Neville a l'hora de treure el carro del fang. 11 i 36 és el moment de repassar en esta tornada nostra al treball el que ha passat en la jornada d'avui, el dia dels innocents. Tranquils, que avui no anem a fer innocentades per 24 minuts. Com deia, què és el que ha passat en el dia dels innocents i ho fem sempre amb les nostres 5 fotos. Defensa en quadres sense Mustafi i a més era molt complicat que estiga Gallà. Gary Neville veu com se li acumulen els problemes per a la visita al Madrigal. També recupera gent, tot i que Abdenur té febre, podria arribar. L'equip també recupera concurs Enzo Pérez al mig del camp. Alves i Rodrigo avancen en la seva recuperació. Mes de 2.000 personas en Paterna que huyeron a la sesión a porta oberta designada per Gary Neville. Yo Cancelo, un desvío. millors a dia d'avui, que treballa para a y y no para tapar bocas. Yo, yo no tapo bocas, yo hago mi trabajo, lo sabía que pensaba que era era mucho dinero, pero yo me entreno y trabajo todos los días para buscar lo mejor de mí. Es eso, yo no tapo bocas, disfruto de cada día aquí y busco mejorar todos los días convençuts. Tot i la dolenta situación en la Liga, la plantilla creó abiertamente en salvar la situación, tal y como ha dicho el míster del Llevant Unió Esportiva, Rubi. Están muy convencidos de que vamos a arreglar otra situación y que este es el primer camino. el de Málaga sabemos que es un muy buen equipo, eh, con muchos argumentos también, pero nosotros necesitamos mucho esta victoria. cap d'any en el millor moment després de l'última victòria a Manresa València Bàsquet acaba l'any invicte i amb rècord de victòries 23 de 23 John Stefansson és dubte per a rebre Unicaja el diumenge vos recordem el Twitter arroba esports 90 nit vos recordem avui el WhatsApp 6298 i la pregunta és és el Madrigal la primera final per a Gary Neville 627 98 el nostre WhatsApp les primeres opinions les sentim ja a tornada de pausa El València busca la campanada en cap d'any en la 97.7 Ràdio. Dijous, des de les 3 de la vesprada, acomiadem el 2015 amb la visita valencianista al camp d'un rival directe per a plegar a Europa. A les 4 de la vesprada de l'últim dia de l'any i des del Madrigal, Vila-real, València. Acomiada-la en a Manolo Montaldi i Salva Folgado, posant-li la passió necessària i en valencià a este important partit. Recorda, Vilareal València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Tasco i Fotopro. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiriWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.951. 8 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Vanga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 41, ja sabeu que des de fa aproximadament dos mesos els dilluns són, són el dia de l'oient. Eh, tenim un WhatsApp, el 6298-0336, i fem una pregunta. Allà que teniu que fer és enviar-nos la vostra resposta. Com? Amb una nota de so, d'àudio. I... Eh, el primer contingut de cada dilluns serà sempre les vostres opinions. El WhatsApp és nostre, l'opinió és vostra, i en el dia d'avui preguntàvem si el Madrigal és la primera final per a Gary Neville. Esta és la pregunta i aquestes són les respostes. Whatsappeame Whatsappeame Bona nit Soc Pep Giner i toque del cap i casar-la. Evidentment té que ser-lo, perquè aquest equip ja no té crèdits. El, el Villarreal es posava ja a 11 punts i no diguem el Celta. I ja no val allò de que queda molta lliga. No queda temps ja per a reaccionar. A Villarreal tenim que anar a eixir a guanyar. Ahí és on es començarà a remuntar nostre del València i entrarem entre els quatre primers encara de la Lliga que tots els jugadors van en ganes i és entrenador pareix que és bo, a veurem, hem de deixar-lo provar Buenas, soy Pablo de Aldaya, profesor de Suasa, para felicitar es Nadal, Salva, Manolo y Arturo Delgado, que está ahí cada día al control de eso. Y respecto a la pregunta, pues yo creo que no. El Madrigal no es un chuche ni una final para Gadini perquè n'hi ha que recordar que és un tècnic novat en l'elit que ha arribat i s'ha trobat molts problemes físics i a més a el que cal és recuperar jugadors i cal sumar de centres si crec que algú ha recuperat Gary Neville és que és l'actitud dels jugadors que crec que ha canviat però no, no pense que siga un, un, una final sinó espero que l'equip doni una bona imatge i ja està, això crec que és el més important. Per a Gary Neville no, no és la no és la primera final pues per al València, per al València sí, el València se la xua Neville encara té molt de crèdit i dir-vos que vos escolte sempre des de Sevilla i si no puc, perquè visc així si no puc escoltar-vos en directe vos escolte sempre en el podcast moltes gràcies per tot el que esteu fent pel valencià i el valencianisme. un València. Soy Raúl, llamo desde Yo no considero el partido como una final como tal, aunque es mucha liga. La final de Neville es gana a Mestalla a base de resultados, buen juego y gestos. Desde el más mínimo detalle, como pueden ser los entrenamientos a puerta abierta, como lo hemos visto hoy, una gran acogida, hasta detalles más importantes como los resultados con equipos grandes. Está aquí una mezcla de todo. Eh. Como pudimos ver en el partido contra Getafe, un 2-2 no era un resultado bueno, pero la gente, la gente no estaba cabreada. El buen juego ayudaba a, un ambiente agradable. En definitiva, una final es todo lo que haga Neville. Si llegan a Estalla, habrá ganado su final. Eh, un saludo y gracias. Buenas Manuel de compañía Avanti fer. que sí, porque además Villarreal, Después el Madrid y la Copa, Y todo eso en lo sabía. 11 i 44. El WhatsApp és nostre i les opinions són les vostres. 627 980336. És el Madrid a la primera final per a Gary Neville. Sala Folgador, bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. I tu com ho veus? Pues no serà la primera final, però és un partit, Manolo, molt, molt compromès. La gent té moltes ganes de que torne el, el futbol, mm, quan habitualment hi ha, hi ha un paró per qualsevol cosa, la gent el que desitja és que el seu equip torni a jugar al, al futbol. Hi ha moltes ganes de veure si el que se va veure si se quedem en els aspectes positius el dia del, del Getafe pues, eh, millora i va a més esa, esa eh, reacció que van veure davant el Villarreal i la Xema no té ganes de que el València pues, doni una bona imatge no ja soles dijous davant el Villarreal sinó posteriorment també diumenge davant el Real Madrid la gent en definitiva el que vol veure és competir el seu equip davant el Villarreal i davant el, el Real Madrid és cert que Gary Neville encara, Manolo, no ha tingut temps, no ha tingut temps per a eh, que l'equip encara pues, eh, puga haver eh, adquirit tots els mecanismes, automatismes, eh, sistemes, eh, ordres eh, tàctiques, etc que que ell busca. És molt pronte per a, per a que això ocórrega, però uh mhm. -huh. producte de lo que ha ocorregut en les últimes setmanes, amb la destitució de, de Nuno, la seva arribada, problemes amb l'idioma, futbolistes lesionats, eh, etc. però mm, sí que és cert que és un partit molt important, Manolo, per a Neville, entenc que per al València en definitiva, no ja el del Villarreal, sinó també el, del, el de Mestalla davant del Real Madrid. Si el València no, no, no és capaç de treure un bon marcador en estos dos compromisos, la Champions de la pròxima temporada, excepte que guanyarà l'Europa League, ho tindrà en... Via classificació, crec que ho tindrà en xinès. Si falla davant el Villarreal i torna a fallar el Mestallà, davant el Real Madrid. Mm, no haurien d'haver arribat aquests compromisos tan pronte per a un equip que torna a alçar-se, perquè té un nou tècnic, però eh, arriben perquè el calendari ho, ho vol, perquè bueno, pues és el destí del, del calendari, perquè és el que toca immediatament, si tenim tenem el, el calendari, però encara que no siga just este calendari amb Neville que acaba d'arribar, Manolo, mm, si el València falla davant del Villarreal, falla el Mestalla davant del Real Madrid, ho tindrà en xinès per a eh, ser de Champions la pròxima temporada via Lliga. Altra cosa és que l'Isca ve en una competició més curta com és l'Europa League sempre que la guanye. Però per a la Champions de la pròxima temporada, si vols classificar de via, via Lliga, via classificació, en competició domèstica, has de, ja has de sumar davant del Villarreal i has de repetir, has de tornar a sumar davant el Real Madrid en, en Mestalla. És el, és el que hi ha, probablement el calendari no és just amb Neville, que acaba d'arribar, però després de la planificació eh, esportiva tan eh, dolenta de, del València Manolo en, en estiu i en els primers mm. mesos de competició pues és, el, és el que hi ha i desgraciadament el València té dos finals esta, esta setmana, no una, dos Perfecte, entrenament a porta oberta Sí, a porta oberta, s'ha notat Resposta Manolo. del públic Resposta del públic, és eh, Nadal la gent té ganes d'acostar-se per veure els seus ídols independentment de que les coses no, no van bé se porta els nanos, estem en festes, no hi ha col·le hi ha molta gent que de vacances felicitar el València per la... igual que critiquem sí, sí, sí, quan sí. està el club hermètic ja que també dona bona quan encerta en les eh, seues eh, actituds i en esta d'obrir l'entrenament el dia d'avui ha encertat i pues dale, dona bona. Sí, aquestes coses, Manolo, són, són d'agrair. No sé si el València podrà eh, repetir-ho abans de, del primer dia de, de gener o abans de Reis, veurem, perquè el València competís immediatament, eh, acaba de, de jugar al Madrigal, torna a competir diumenge més tard davant del Real Madrid, entenc que Neville voldrà privacitat i porta tancada per a, per a treballar el que busca davant del Real Madrid, però acte seguit també arriba el dia 6 la Copa davant del Granada, suposa que buscarà el mateix, no sé si en, les, en els dies que resten de vacances de Nadal podrà repetir el, el València un, una jornada de portes obertes com la de Wii, Manolo, però eh, bueno, la resposta del públic eh, pues, eh, sensacional, com sempre que el València ha obert portes, 2.000 persones aproximadament en les grades del, del mini Antonio Puigades de, de Paterna, hora i poqueta cosa més, perquè avui hi ha hagut doble sessió d'entrenament a Paterna, pel matí de vesprada, este matí, uh mhm. -huh. per tant, només una horeta de de treball, però bueno, la Txell Manolo que, que s'acosta més nanos per a veure els, bueno, pues, eh, els seus ídols, no? I ha sigut ben, ben rebuda la decisió de Neville o del club, no sé qui ha pres la, la decisió, però ben rebuda, com sempre, el fet d'obrir portes de, de paterna per a que la Txell s'acoste a veure els a, eh, a futbolistes. Bueno. Després una cua brutal sí? en el pàrquing exterior de paterna, quan eixen els futbolistes, bueno, s'ha tingut que posar com unes tanques de seguretat per a per que, que, que ja va tanta gent no se tirara damunt dels, eh, dels cotxes i cada volta que hi ha un futbolista hi ha un corredor de, de gent brutal pràcticament fins a arribar al, a, bueno, pues a, al pont no? amb, el, amb el que acaba el parc en exterior de, de Patarra. Però bueno, sí, molta, molta expectació a Patarra, molt bonicotoc tant amb molts, molts xiquets. Perfecte. Dit això, Salva, mm. eh, anem a la part Infermeria. no tan positiva. Infermeria, sí. el cos mèdic tenia esperances en poder anar recuperant defectius, se van recuperant, però hi ha alguns que tornen... Sempre varen dir... Eh, se recuperen efectius si la CIA no tornen a recaure però el cas per exemple de Mustafi se va, va forçar molt el dia del Getafe i està pagant ara. Sí, jo va dir Gary Neville, Manolo, posteriorment eh, al compromís davant del Getafe varen conèixer que tenia molèsties musculars, que era dubtosa la seva participació per a jugar eh, dijous dia 31 al Madrigal davant el Villarreal. Ahir, en la tornada al treball de l'equip, no va exercitar-se amb normalitat, ho va fer a part. Avui també ha repetit treball a part, en companyia dels eh, fisios de, de Paterna. Esta vesprada a Manolo se li han fet eh, proves. Al final les proves han revelat una distensió muscular en el bíceps femoral de la seva cama dreta i per tant este futbolista Manolo no arriba per a jugar davant el Villarreal tampoc va arribar per a jugar davant el Real Madrid a Mestalla este proper cap de setmana diríem que és la baixa més és una de les baixes de les dues baixes importants amb les que desgraciadament va contar Gary Neville per a preparar el compromís davant el Villarreal i posteriorment davant el Real Madrid perquè José Luis Gallà, altre futbolista que no va poder acabar l'últim compromís de, de Lliga a Mestalla davant el Getafe, ahir tampoc treballa amb normalitat, avui tampoc, i és un futbolista que no arriba a jugar al Madrigal davant del Villarreal i que és dubte seriós per a jugar este cap de setmana a Mestalla davant el Real Madrid. Així que, Manolo, primer és baixes, la de Mustafi per al doble compromís d'esta setmana, la de Gallà, en principi per al de Bichous, veurem, però dubte molt seriós per a jugar també davant el Real Madrid. La qual cosa es complica més encara perquè si toca jugar a Orban en el Madrigal, com és possible, Orban està percebut de cartolines. Vull dir, si veu una droga en el Madrigal, Orban no podrà jugar contra el Madrid. Per tant, es quedaria orfe lateral esquerre de cara a la, a la visita del Madrid. Sí, a hores d'ara, Manolo, hem de parlar també de, de Fegulí, futbolista que continua amb els seus problemes d'isafasitis eh, plantar, futbolista que tampoc acaba de, de renovar, encara que els guinyos del València són, són constants, uh mhm. -huh. en xarxa social i demés, quan complís anys... Eh, etc. però no dona ese pas el València o no el dona Feulí, no hi ha acord, no renova, la informació és que pues, ja té un preacord amb l'Inter de, de, Milà, de Milà, veurem que és el que ocorre, Manolo, però passen les jornades i ningú diu ni pio al, al respecte, estem dia 28, no resta res, la era que Fegolí com a futbolista lliure Correcte. signe amb qualsevol club. La informació que, te, que tenim ja la donarem, i és que eh, eh, amb el qual hi havien eh, converses i molt properes i que portaven molt bon terme era amb Nuno, però una volta Nuno desapareix de l'equació eh, la gent i l'entorn de futbolista que va ser molt complicat que els diners que estava disposats a donar-li Nuno els dona ara el València Club de Futbol i per tant, eh, en el València no ho van a dir obertament però es dona molt més que per perdut a Sofian Feuli. Més coses, Salva. Sí, més coses de la, de la infermeria. Mustafi ja ho hem dit, descartat, Gaia també, Feuli descartat, Bacali amb problemes de Puig, Manolo també, uh mhm. -huh. futbolista que no arriba per a jugar davant el Villarreal, suposa que tampoc va arribar per a jugar davant el Real Madrid i a partir d'ahir Manolo només només recupera de la infermeria Gary Neville per al compromís de dijous i esperen que també per al del cap de setmana a Aymen eh, Abdenur. Una febre va impedir que treballara ahir amb normalitat, que treballara este matí, però ha treballat esta vesprada en la sessió vespertina, diríem que aquest procés eh, febril, grip, el que siga, l'ha superat esta vesprada Abdenur, que ja ha treballat amb el grup, per tant Manolo, si demà repetís sense problemes, estarà per al doble compromís d'esta setmana. I si les coses, el que preocupa és la configuració de la defensa per les baixes de Mustafi, per les baixes de eh, Gallà. Gallà Barragán, Orban Abdenur són fixes per al doble duel d'esta setmana i a partir d'ahir, Manolo, resta conèixer qui serà l'altre central, el que acompanya Abdenur, entre Bezo i Adarlan Santos, pues se repartiran una plaça de titular per a formar defensa davant el Villarreal i posteriorment també davant el Real Madrid. Perfecte, dit això, Salva, eh, si se recuperen eh, o sí que recuperes eh, Enzo Pérez per al mig del camp en una... Sí, Enzo Quiair ja treballava amb normalitat a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, és ser Manolo altre futbolista amb, amb molèsties, ell treballava mm. bé, avui també, i entenc que és un futbolista que se recupera i que fins i tot va ser, va ser titular. Eh, per tant, triplet al mig del camp, tota la pinta de que siga per a Enzo... Jo crec que jugarà Enzo i Parejo, i Andrés estarà més, més avançat. Jo crec que el sistema va ser el 4-2-3-1. 4-2-3-1, sí, no? Sí, sí. Perfecte. Sí. Dit això, eh, Alves i Rodrigo evolucionen bé, encara no arriben per al dia del Madrigal, ja veurem si per a sí. després del Madrid poden estar. Sí, Alves Sair també, Manolo, el que passa que com que ahir no, ahir no, és cert, no tingueren programa i jo no, Sabe, no he contat el que ahir va produir-se. Sabeina debat en la porteria, Folgado. El que ahir va produir-se és pues, la reincorporació total ja d'Alves amb el grup, avui ha repetit, és un futbolista ja sí. totalment restablert, en el moment agafa el to físic adequat, pues, generarà ese, ese dubte i ese problema en la, en la porteria, y es que Alves y Enzo foren les eh, cares noves, novetats en la jornada de d'ahir, al igual que Rodrigo Manolo, que también cara el tram de la segunda recuperación cara que no va a entrar en cap convocatoria de esta semana pero bueno, és yo jo ahir m'oblidi, no tienen mm. no el programa, no van a mm. contar lo de Enzo de, y lo de Alves, al igual que lo de Rodrigo, que van ser novetats de No sé siempre que me dona que lo de Rodrigo, pero a va va ser un futbolista que va a contar promes Futbolista polivalente Manolo, sí. a va demostrar ja amb, Nuno, on juga amb Gary Neville, pot jugar en punta, acompanyant eh, Alcácer o a Negredo, si Neville juga en 4-4-2, pot jugar de mitja punta per darrere d'Alcácer o, o de Negredo, i evidentment també, com ja va fer amb Nuno, pot jugar en dreta i, i en esquerra. Dit això... que recupere també Gary Neville a mm-hmm. este futbolista. Dit això, ha parat avui jo Cancelo, en el dia d'avui el lateral del València, el <clears throat> Flecky, que ha pres la paraula per a parlar de molts assumptes. Sí, se li ha preguntat si tenia ganes de tancar alguna boca mm, respecte a totes les crítiques que li varen ploure al València quan va pagar els 15 quilos este estiu per a la seva incorporació total i, de, i definitiva. Este ha sigut el discurs al voltant de, de això de jo cancelo. Yo, yo no tapo bocas, yo hago mi trabajo y yo lo sabía que pensaba que era, <laughs> que era mucho dinero, pero... Yo me entreno y trabajo todos los días para buscar lo mejor de mí. Es eso, yo no tapo bocas, disfruto de cada día aquí y busco mejorar todos los días. Cancelo, que busca millorar, si l'he preguntat si és lateral dretà o si és lateral esquerre, si pot actuar com a interior... Cancelo ha dit que juga en el pos en 1 i ha recordat que en categories eh, inferiors en, en el seu país, en Portugal, actuava com a davanter. No, no me ha sorprendido porque yo trabajo todos los días para, seguir así, para jugar de esa manera y hay, partidos que salen mejor que otros. Esta me salió mejor y con, la ayuda del equipo, pienso que yo como todo el equipo nos salimos bien. ¿Sigues pensando que, eres sobre todo lateral derecho? Sí, es mi posición, es lateral derecho, pero lo puedo, lo puedo hacer por la banda izquierda y de delantero también, por la banda, y cabe a mí estar decidir lo que, lo que hace. Una mes eh, diría en personal que allò a Cancelo. Manolo, eh, fa un par de semanas vais a ir en Anglaterra, para també de, la rumorología eh, futbolística, que el City estaría interesado en contratar a este futbolista. respuesta de Cancelo. No, yo me, yo me intento olvidar de eso todo. Busco trabajar todos los días aquí en el Valencia y estoy buscando mi mejor rendimiento aquí. Luego, luego pienso en las otras cosas. Entonces, llegint també entre línies esta resposta, se li ha preguntat Manolo sobre l'estat físic de la, de la plantilla uh -huh. i és, ell és un dels pocs futbolistes que no ha patit cap tipus de, de problema. Sí que ha reconegut que altres eh, companys ho han passat eh, mal, però que ara, amb els canvis, amb Neville, etc, la plantilla s'està recuperant. No ha tenido esa mala suerte de me lesionar, llevé dos semanas parado, pero mis compañeros se tratan, no, no sé cómo, pero en gimnasio, con, con los fisios, creo que es, que es eso que, que está haciendo mejorar todos. Te tracten en gimnàs, en esficios... ...estén mejorando millorant tots, ha cancelo. Una mes respecto a si el Valencia arriba pressionat ...para jugar no ya... davant el Villarreal dicho ...sino también este cap de semana... davant el Real Madrid. ...necesita la victoria... el Conchón de Mestalla. ...ya pressió, ...digo Cancelo que no. Creo que no vamos presionados porque somos el Valencia y jugamos todos los partidos para competir y ganar. Ese es uno más un partido más y lo vamos a hacer seguro, competir y ganar. Les paraules de Jao Cancelo, el lateral dret del València Club de Futbol. A més, Saba, tenim ja jornada 22 de Lliga. Sí, diumenge jugarà el València Manolo a les 7 hores davant el Sporting de Gijón a la jornada número 22 de Lliga. Ha sigut caure el València de la Champions i ni un sols horari mitjanament normal des que ja no estan a la competició. Que ganes tenia Tebas de començar a jugar en el seu joguet preferit. I per a tancar, els nanos, els, els sub-12 que estan a Miami, i si torneig no exende polèmica i que han aconseguit arribar a les semis. Sí, s'ha encarregat el Real Madrid en els eh, penals, passen a semifinals jugaran davant el Sevilla en aquest torneig de la Lliga Promisis de Miami, serà demà a les 4. Perfecte, tanquem la informació de València, després la reprenem, de parlar del Llevantón Esportiva, que avui ha entrenat a Guanyol Folgado. Sí, amb les absències eh, per sanció, per el compromís que li espera el Llevant este pròxim eh, dimecres, de Toño i de Fedal, i Juanfra no ha treballat per una fort contusió al al peu, Morales s'ha recuperat bé després d'un col que també ha patit amb Simao. Uh mhm. -huh. Cuero ha entrenat bé, Manolo Mauricio Cuero, que és una de les novetats que ha presentat avui la sessió preparatòria en la ciutat esportiva de, de Bunyol, però és un futbolista que no estarà fins que el llevant jugui davant del Rayo Vallecano, dia 9 del gener, perquè s'obri el mercat per a nou futbolistes el dia ara parla de memòria, crec que és el dia 4 de gener, abans, Correcte, del 4, 4. abans del 4 de gener no poden jugar les noves incorporacions, per tant, Cuer eh, no podrà jugar fins el 9 de Xener, i el Llevant d'Unió Esportiva, la jornada número 22 de Lliga, també la disputarà diumenge 31, a les 12 del migdia, en el Pizjuán, Sevilla, Llevant d'Unió Esportiva, per a tancar ja amb l'actualitat uh -huh. d'avui, esta vesprada la plantilla s'ha anat com és habitual en aquestes dates al, al circ. Al Wonderland. Al Wonderland, sí senyora. Bueno, ha parlat... Eh, Rubi. Eh, Rubi, eh, entrenador de Llevant Esportiva, com sempre, dos dies abans del seu compromís, serà dimecres a les 4 davant el conjunt del Màlaga en el Ciutat de València, i ha parlat pues, de que, lògicament, eh, saben lo complicat que és, però que l'equip està eh, absolutament mentalitzat en revertir la situació <clears throat> i que saben de lo necessari que és esta victòria. No, no, que necessiten, que necessiten eh, ja sumar de 3 en 3, ja aconseguir una victòria. Sí, partido muy importante, nosotros vamos necesitados, esto es evidente, Yo lo único que puedo mostrar es el día a día que los jugadores están muy metidos, están muy convencidos de que vamos a arreglar otra situación y que este es el primer camino. el de Málaga sabemos que es un muy buen equipo, eh, con muchos argumentos también, pero nosotros necesitamos mucho esta victoria. El Llevan que necesita la victoria davant el Málaga. Sobre el Málaga también para la Rubí. Bueno, Málaga está atravesando un momento dulce, ha conseguido salir de una especie muy complicada, para nosotros es un espejo de lo que también tenemos que poder hacer nosotros cuando acumulas dos victorias seguidas, pues das un salto importante en la clasificación, en los puestos de abajo, y es un equipo pues bueno que ahora está, como digo, pues en un buen momento, con confianza, marcando goles, al principio le costaba, ahora está marcando goles. Nos lo va a poner muy difícil como nos lo ponen todos los rivales, pero nosotros tenemos que mirar y poner nuestra idea. Té baixes per sanció Rubi per a este compromís, però a més té un fum d'apercebuts, també parla d'això, de, d'aquest problema en la seva roda de premsa. Sí, además tenemos un montón de jugadores apercibidos a la otra vez con cuatro, un, otra jornada de jugadores que vienen con tres, que enseguida pues, se van a poner con cuatro. Yo creo que ahora en los próximos no sé, diría de cuatro o ocho partidos, pues va a ser un goteo de que los jugadores. Es normal, estás en la mitad de la competición y ahora sí que las tarjetas empiezan a, a notarse. Les 12 i 2, tanquem la informació també del llevant Esportiu. Alguna més que afegir, Salva? No, que és una alegria veure com ja recupera la normalitat, diríem, absoluta i tota la, la visió Trujillo, aquí futbolista que va tenir aquí problemes jugant davant el davant ah, greu, eh? pogut quedar-se cego, Manolo, i al final, afortunadament, s'ha restablert i està, i està recuperat. Sí, de la retina li va poder costar molt car. Folgado, fins demà. Molt bé, Manolo, adeu. 12 i 3, eh, fem eh, un altre camí, però per a començar ja amb el debat, la tertúlia i l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 4 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi hi ha un quasi tota la tertúlia reunida com sempre imaginem que Julen Montoro estarà tancant pàgines en super a marxes eh, fosades avui torna el debat, torna la tertúlia i torna l'anàlisi eh, i tornen els contertulis habituals els dilluns i hem d'arrencar per eh, el nostre Jaume Martí Hola Jaume, què tal? Bona nit Doncs pues molt bona nit i és més bona nit per a tu Muchas hem de dedicar el programa i donar-te l'enhorabona explica sí, per què pues perquè ha tingut una neta que li diuen Mia per cert li ha ficat Mia uh -huh. i que té una característica no. que és neta sí. i germana perquè té els mateixos apellidos que jo imagina si és algo excepcional i, i de eh... filla del teu fill filla del meu fill perfecte pues, eh... així és que li diuen Mia Ortiz Ruiz Eh? Què m'ofereix? O sigui, pues que... Fantàstic, fantàstic. I damunt, pues, claro, per, per el treball del meu fill, ha nascut en els Estats Units, en Miami, on estan fent el campionat de xiquets. Correcte. Per tant, bueno, ja se pot dir que tenim una valencianista més pel món. Sí, ahí, segur, segur. <laughs> Eh? Està clar. Pues bona, Jaume. Li dediquem la, el programa a ella. Li dediquem el, el programa. Està per si el presentador del Murciélago en Levante Televisión Vicente Sempere. Hola, Sampi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? tú? y ¿y tú qué tal? ¿Qué tal de vacances? Pues se eh, molve, molve. Tenía ganas de tornar, eh, En hem en forces Y en ganes ya de que torne el fútbol Como estaba contando tanta Sí, sí, sí. La chengüisa de sí, en paterna que ah, eh, estos parones, pues bueno, van a estar en familia y tal, Pero realmente si no para la SO Yo creo que sería mejor para todos <laughs> Bueno, eh, y de la nit, pues recordemos la pregunta que hacemos siempre en el, en el Twitter, en el 627 98 0336, 627 98 6 amb una nota de so, d'àudio, pues preguntem avui si el Madrid és la primera final per a, per a Gary Neville, eh, tenint en compte pues, ja la distància que hi ha, ara després ho repassarem tot en el dia en el dia d'avui. Esperant també, com dèiem, a, a Julián Montoro, eh, que està a punt d'arribar, eh, ja el tenim així, eh, dic, eh, eh, esperant no, ja el tenim així, a Julián Montoro, que com sempre, ell, ell arriba, ell, pam, més un minut abans, un minut després, però així està ja el nostre contratiro d'avui, el director de Superdeporte. Hola, Julen, què tal? Bona nit. Hola. Com estàs? Bona nit, molt bé. Fantàstic. Pues, sí, eh, sí, eh, fantàstico. Eh, fantàstico? <laughs> bueno, has de donar bona al Jaume, que ha sigut eh, ja jo esta nit. Hòstia, pensava que anava a dir pare. <laughs> No. És <laughs> que està jove, està jove. T'has estrenat, eh? Eh, perínia, eh? Fica una bona llebre, veuràs, sí. Perínia. Perínia és, és ja la frase... De, ja passe lo que passe, Perínia és la frase de la nit. Sempre. Ja, ja no, no podeu superar-la. No, no, no, no, és no, no, no, va, va ser impossible superar superar aquesta frase. De l'atac este, pues... Eh. <laughs> bueno, senyors, hem de eh, parlar de la tornada al treball, eh, sobretot del que dia, del que dia Vicent, que tot i que no està en el seu millor moment, 2.000 en Paterna, la tribuna del Ministeri plena... Eh, quan hi ha hagut que criticar la València per tancar-se més, ho hem dit, quan hi ha que felicitar-lo per iniciatives com la d'avui ja que dir-ho però és evident que l'aficionat com de sempre té ganes de que torni el futbol i té ganes del València, com dèiem tot i que no està en la seva millor fase el conjunt de, de Gary Neville Sí, i jo crec que el València tampoc estava per la, per la idea de, de muntar un gran un lío molt gran en Paterna, no? Perquè, uh mhm. -huh. perquè eh, jo pense que si això s'haguera s'haguera anunciat un poquet abans i s'haguera calfat un poquet més pues, avui haguera rebentat això, estarien no? així del camp encara no? <laughs> sí, estava això era d'esprada, no? quan se, quan se, se va comunicar sí, sí, sí, que que sí. és un un, pues, bueno, molta gent està dispersa per ahí en festes i tal i, i, i bueno i, i, i encara 2000 no? Uh mhm. -huh Bé, bé, jo crec que n'hi ha que fer-ho de quant en quant, tampoc mm, sempre, perquè, bueno, la gent està bé que també tinga les seues, <laughs> les seues coses, no? Però, però està molt bé, està molt bé. L'altre dia el Llevant pues, també també va encertar i, uh mhm. -huh. i va ficar moltíssima gent en l'estadi, eh? Sí, sí, és, és una, és una és idea una meravellosa, a més quan hi ha moments difícils jo penso que cal més positiu perquè la els jugadors recolza l'afició i ahir n'hi ha un maridatge que pense que és superimportant en un moment com estos que fa falta tornar altra vegada a elevar el vol i a mi me pareix sensacional perquè segur independent de que, que les tàctiques se poden saber o no en el fons és positiu eh, el futbol és de la gent i ha que fer el possible per a tornar-lo a la gent per a acostar-lo a la gent eh, el València en els últims temps estava tocant una política que a mi no m'agradava, jo ho he dit obertament, eh, d'aïllar-se, aïllar-se, aïllar-se, aïllar-se, el qual era una errada, i també és cert que les institucions que ara mateix regeixen el futbol espanyol, fonamentalment de la Lliga de Futbol Professional, tampoc ajuda en massa a que la gent se pugui sentir identificada amb la Lliga, amb el futbol, perquè cada volta tanquen més el coto. Per cert, una de les últimes ha sigut, i imagina que són tots els avantatges, eh, perquè Super va publicar, perquè ho hem comptat també, el que li han fet en la Lliga a l'equip de nanos del Llevant Unió Esportiva, que estava classificat per aquest torneig de Miami, de la Lliga Promises, eh, i que eh, com, com hi havia de a Madrid pues, jo m'he indignat molt perquè damunt era un espai pues, espectacular no? Miami i, i per el, tot el que se l'havia guanyat al camp pues per un capritxo que això és imperdonable a més indefendible i és de vergonya uh mhm. -huh. pues el Llevant s'ha quedat així quan tenia tot el dret d'haver <clears throat> estar competint com més de més i jo crec que això són coses això sí que és abusar del poder i en este cas que, que el que vaig a decidir i el que va permet <laughs> tu, tu qui creus que ha sigut? bueno, bueno, pues per això qui J decidir per J, el cognom per T ja, el que estava permitir... JR el de Dallas i JT el de la Lliga el que va permitir i va consentir pues lògicament no s'ha fet favor però això és una canalla per pa, pa perquè els xiquets ells sabran el que estan passant mirant tots aquests partits i quan ells tenen tot el dret d'estar ahí però bueno eh, qui ho ha permitit? Els clubs. Ja està. Perquè... És que no se pot especificar veure, ni, ni eh, ser més escuet que el Julián Montoro. Eh, te fico un exemple. Eh, com eh, Super és un diari eh, molt crític en el senyor Tebas, uh -huh. pues el senyor Tebas se veu que ha ordenat a la gent que treballa en la Lliga uh -huh. que quan fiquen les portades tots els dies de la premsa esportiva espanyola no fiquen la de Super. Uh costosíssim totes, totes el Marca, el As, el diari, el diari el Estadio de Sevilla, ah. el Mundo Deportivo y la de Supernois. Per què? Perquè el senyor Tebas... Perquè el, mm, la corfa. Mana ahí i, no vol, però és que el, el que manen són els clubs, no ell. Eh? Correcte. Però els clubs, en lloc de vores que manen eh, a l'inrevés, se veuen sotmesos per aquest home que té cada volta un poder més omnímod i més incontestable, pues fa que li dóna la gana i, i, i això és un problema per això deia jo que les iniciatives per intentar tornar el futbol a la gent és a dir, en tornar a despertar la il·lusió del balonet en la gent són eh, per a mi les més encertades i per això per a mi encerta el València Club de Futbol en aquesta història del dia d'avui a obrir l'entrenament eh, per a què avui han sigut 2.000 eh, com altres dies han sigut uns, uns pocs més però que jo també crec i imagine que eh, mentalment al futbolista també li vindrà bé poder arropar perquè ara contarem el tema eh, físic me preocupa però després d'algunes informacions que m'arriben també comença a, a preocupar-me el tema mental no té res a veure amb l'actual entrenador però sí que és cert eh, que hi ha un tema mental de rerefons vinculat a a la incapacitat física actual de la plantilla, que s'arrossega des d'aquest estiu, eh, que pot ser molt important. Però això també el futbolista eh, molt és arropat, imagines en Piqué, ha de ser sempre un al·licient. De fet, se, ve, se veuen les imatges, no? Quan ixen els futbolistes i, i, i veuen la grada, no? Que com que uh -huh. els impressiona veure tanta gent, també és de veres que, com comentaves, la política d'aïllar-los tant en les últimes eh, temporades pues, fa que els el sorprenga, no? Una, una reacció de l'afició quan antigament, quan se podien anar a veure eh, els entrenaments a diari del València campió, recorden el pàrquing, una part de l'entrenament de l'etapa de Benítez el, eh, o de, de Jaume de President, vull dir, se podien veure els entrenaments i... El València no comença a tancar els entrenaments fins a l'època de Ronald Koeman. És el primer que tanca els entrenaments. Tanca tres coses, però bueno. Tanca, tanca tot, entre altres coses, els entrenaments, correcte. I, i, i també, Manolo, abans me queda fer una reflexió. Quan, quan se tanca de tal manera un entrenament i, i, i no poden voler els aficionats, mm, la idea a, a, la, a la llarga pot ser bona, en el, però si de tant en tant d'una manera periòdica obris els entrenaments que aconsegueixes que la gent tinga però, més ganes d'anar a la paterna que, si la gent pensa de que un tècnic aislant-ho tot, tapant-ho tot, va fer una tàctica, va descobrir Amèrica a 3 hores. Què va, home? Eh? Si va descobrir Amèrica, imagina, va veure les coses eh? que m'han fet. És que n'hi ha coses que no tenen defensa i per tant un equip el que té que sentir és eh, la calor de la seva afició i van millor que no estan disputant el partit sinó que estan entrenant avui la gent ha sigut feliç i els jugadors més i els jugadors se veuen arropats i ara fa falta Mira, me va dir una frase que en Pau descanse, mm. la pobreta que fa sis mesos, diu, les coses en la vida ha que aconseguir-les tots juntets i apretant. Tots juntets i apretant, ja és de veres. Mm -hmm. si, si tu no fas un bloc, però no soles en, en el conjunt, sinó en un equip. Un equip, si no aconsegueixes la paraula equip, ha pots de figures, que al final ve uno, en eh, un equip de, de mig pèl i te se xupla. O sigui, sea, el, ha que fer una, una corpenta ahí, fora, tots, tots, tots. I que això és el que fa falta. Jo estic absolutament, no Absolutament d'acord amb aquesta circumstància. Bueno, se a fer la primera pausa per a la publicitat. Vos recordo que tenim la pregunta en el WhatsApp, en el 62980336 És eh, el Madrigal la primera final per a Gerin Neville. És la pregunta que estem fent avui en el WhatsApp. 62980336 Fem una pausa per a la publicitat i en tornar parlem d'aquestes coses i de moltes altres. I arrencarem pel que ens preocupa ara ja d'entrada, que és les baixes en la defensa, les que té per al partit del dijous, de l'últim dia de l'any, l'entrenador del València Club de Futbol. És cert que poquet a poquet van recuperar els efectius, però també és cert que altres se queden per el camí. 12 i quart, fem una pausa, esports en València fins a la una de la matinada, així en la 97 punts de ràdio i esports 97 nit. El València busca la campanada en cap d'any en la 97.7 Ràdio. Dijous, des de les 3 de la vesprada, acomiadem el 2015 amb la visita valencianista al camp d'un rival directe per a plegar a Europa. A les 4 de la vesprada de l'últim dia de l'any i des del Madrigal, Vila-real, València. Acomiada l'any junt amb Manolo Montaldi i Salva Folgado, posant-li la passió necessària i en valencià a este important partit. Recorda, Vilareal València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Tasco i Fotopro. ¿Quieres ser peluquero canino? Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono para adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de setembre, al partit del Madrigal, de moment, un problema segur es diu Escodran Mustafi, no arriba el centre alemany per al partit davant el conjunt de Marcelino García Toral, i altre problema en vistes, ja veurem si se resol o no, però està ahí, és el de José Luis Gallà, que també acaba, recordeu, no acaba el partit contra el Getafe i que encara continua tocat. Va ser complicat, no el descartem encara, però va ser prou complicat que l'express de Pedreguer puga estar davant el Vilaral. Deia i al principi, a l'obrir el programa, que jo crec que ni en el seu somni més extens del que podria trobar-se Gary Neville quan arrencar la seva eh, carrera com a primer entrenador d'un equip era fer un màster a marxes forçades de traure un carro del fang eh, com el que està intentant treure del València Club de Futbol, perquè és evident que quan tu arriba un equip a meitat de temporada les coses no van bé, és una evidència, però jo crec que mai podria esperar-se la quantitat de traves i dificultats que està trobant-se en el camí el tècnic anglès. I sé, com dèiem, hi ha un partit importantíssim. Després, a partir de mitja, i després de sentir a la gent en el WhatsApp, discutirem si és o no una final, això ho dic sempre després, però sí que és evident que per a aquest partit, que és molt important, te quedes probablement amb dos peces importantíssimes fora de, fora de concurs. Eh, va tindre que, sobre la marxa, eh, intentar recomposar l'equip, però no és... Jo, per més voltes que li pegue, no és gens fàcil. Eh, no, digues, digues, Julen. Julen. No, sí, que, que mm, està clar que són aquestes dos baixes que tu has dit són, són importants, però a mi me preocupa més eh, eh, la mitja la mitjana general de l'equip, no? Eh, que un jugador el pots substituir a un és millor que altres però quan tens a tot l'equip en, en un nivell que, que no arriba a, a, a lo que tu vols fer ni, ni a lo que un equip eh, a este nivell té que fer és quan tens que estar preocupat perquè entre el que entren bueno, ahí tenim l'excepció de, de, de Cancelo que bueno, l'altre dia pues, demostrar que està on el físicament i en tot en un nivell molt per damunt de, de tots, no? Uh mhm. -huh. Curiosament. Correcte però que mm, és, és complicat perquè mm, l'equip globalment està en, en un nivell molt baix i bueno i tu bueno, vas jo... a Villarreal i per a guanyar ahir tens que fer un partit molt intens si no tens poc que rascar dos, dos bones claus bueno, jo, jo, jo he arribat un moment que el que era un problema i ho criticàvem en raó que era el que se van aportar jugadors molt jovens pues, ha donat el cas de com està l'equip en general no n'hi ha més remei que fer la gran revolució refrescar l'equip tens que utilitzar els jovens que no volies utilitzar-los en principi i si cap en algun jove de la, del Mestalla perquè és possible que puga millorar eh, inclús algú dels que està jugant i no n'hi ha més, o sigui, tens que refrescar físicament a base d'introduir gent jove ja que estens dir, eh, no me queda altre camí perquè el camí de l'equip base que volíem i que els sabíem tots quasi de memòria, s'ha acabat perquè les solucions físiques no ho permeten. Per tant, ha que jugar en la gent jove, refrescar l'equip i endavant. I tardarem dues setmanes, tardarem tres, però al final agradarem la forma física del conjunt. Si no, és impossible. Així el problema és que, el, que ha arribat en un moment de calendari. Eh, de fet, el seu ah, primer ah, claro. partit eh, com a espectador és davant el Barça, que, pues que ahí tira el València épica no? y tira una miqueta d'orgull y en cuatro I bares... Està pagando a plaços. Clar, en cuatro bares salva un punto en Mestalla, que es insuficient, pero claro es contra el Barça y, y, i pues, dona una, una una satisfacció no? a La, a, la a y... pero el desgast, Vicent, va ser brutal. claro pero ese desgast eh, eh encara está pagando el Valencia después ya ve l'Olimpi de Lió y se veia que el equipo no a cara al aire que es el debut del entrenador y después si eso sumes, que el día del Getafe durant el partit, en el transcurs del partit, comencen a caure peces, perquè Mustafi acaba arrastrant-se pel camp, el xaval, que per això no jugarà esta setmana, i mira si han passat dies, però cau allà, eh, Mustafi acaba el partit eh, com poguer coixejant, i si damunt no sumes de 3 en 3 el factor psicològic damunt pesa moltíssim perquè és que eh, i s'empa davant el Getafe i això no entrava en els plans Quan de ningú, és que és, un, és un fracàs total els altres te guanyaren tots clar, és que això és un pas enrere absolut en Mestalla no se podien escapar punts contra equips d'aquest perfil i, eh, i s'escaparen dos punts ja, ja i quasi palmes, vull dir i això segur que pesa i te'n vas al paró pegant-li voltes a això Entonces, jo crec que sí, té un paper entre mans i, com diu Jaume, pues, eh, no és descabellat que aquests tres futbolistes eh, que Gary Neville ha pujat al carro del primer equip, eh, Dialó, eh, Zaibo, Zaibo i, i Fran Villalba, no? Villalba pues puguen tindre protagonisme. És que no desmereixen ningú dels joves que ha vengut, en tot el respecte als joves que tenim en casa, no desmereixen ningú. I jo ho escrivia l'altre dia en, en Super, a mi me sorprengué que Fran Villalba no jugara davant el, davant el Getafe. Sí, jo crec que en els, en els canvis, eh, eh, eh ese primer canvi obligat de, de Gallà li condiciona molt el fet en un moment donat no poder traure a, a Fran Villalba en ese, en ese encontre en Mestalla. Abans parlava eh, Julián Montoro, me quedé amb la seva exquisició sobre el to físic global de l'equip la intensitat que hi ha que posar-li en Villarreal eh, jo comentava abans ja en la primera mitja hora ho he comentat a ser microtancat i vos ho torno a dir ja parlant amb gent del club te diuen preocupats entrar en aquest vestidor després de cada partit és un drama perquè el futbolista està frustrat o sigui, ara mateix en una frustració en el futbolista eh, de veure que vol de veure que eh, pot posar en marxa, perquè jo crec que durant trams eh, davant el Getafe serà veure que les noves idees que vol impregnar Neville en el València escolta, el canvi del 4-2-3-1 la manera de jugar més vistosa, més atacant bueno, jo crec que se va veure que sí, que el València és capaç de posar-la en marxa eh, però clar, és que se veuen tan físicament tan avall que acaben frustrats, malhumorats eh, molt enfadats en cada partit i sobretot això, amb una sensació de frustració bestial perquè volen però no poden i jo deia, si Neville haguera sonat no haguera arribat probablement a, a, a a endivinar que tenia que fer un màster tan accelerat perquè té aspectes futbolístics que posar en marxa i té aspectes mentals que reactivar eh, perquè és molt complicat eh, el futbolista quan s'agrós al 100% <coughs> se dosifica, quan se dosifica sap que no té la intensitat de Buda per afrontar un partit per tant ja mentalment no afrontes igual, no encares igual al rival davant, eh, com deia abans eh, Montoro, davant un rival en el qual vas a tindre que fer un partit d'intensitat a tope en el Madrigal és complicat, eh? És que és complicat. I a mi això sí que me preocupa això... que el futbolista puga arribar a una espiral de frustració en la qual no puga eixir. Això és una, un exemple un poquet que en este cas pense que l'havia quadrat és quan eh, dins del mateix equip comença a agarrar la grip, no? Uh mhm. -huh. A les dues setmanes o a les tres dies agarra un altre i se en tres i el resto ja comença a dubtar que si poden agarrar lo després en les lesions és el mateix. Quan veuen que l'entorn no van, avui se lesiona este, avui l'altre, tu no pots jugar a la mateixa intensitat que jugues un partit o deus de jugar, perquè en el conjunt eh, la majoria diuen és es que a vos si me trenque. I s'exprint que és una mil·lèsima per arribar antes que el contrari, sense voler tu te retractes un poquetet i això és la realitat, i la realitat no té la culpa ningú perquè les circumstàncies estan obligant a ser eh, tan conformista com és a Xina i això s'ha de resoldre primer donar-li solució a la part física i la segona psicològica són temes grossos. I el psicòleg a tot això, parlaves abans Manolo, l'argentí, que no sabem on està. A veure, no és que sigui una peça clau ara mateix, però està, està, està, ha està, està, està, està, està, Val, val, No, que yo yo no creo que... sabía ah, nada no... Sabía nada, no?, a Argentina de 10 Hola. <laughs> Estar está pero a mí el psicólogo, el es clau es el No sé si El entrenador. Y las charradas que puedo atender en cada futbolista. Pero a mí, yo no creo que en la figura del psicólogo respete como a profesional, pero en el mundo del fútbol... Yo creo que puede ayudar, pero que... Pero que el principal psicólogo, en efecto, debe ser el entrenador El principal es Gary Neville. Y yo creo que la clave es que los jugadores se creguen al entrenador y, sobre todo... i és aixina de cruel els resultats o sigui, el partit davant el Getafe si tu hagueres guanyat jo no te dic que Gallà estaria per jugar davant el Villarreal però encara és el partit d'un altre ànim ara ja estem parlant de final val? que els aficionats hem escoltat ja part en el WhatsApp i ara mm. escoltarem a més però per què se parla ja de... se planteja que és una final? Pues perquè és que arribes a una situació límit que és que si te guanya el Villarreal se te'n va una quantitat de punts 11 que sembla insalvable que serà salvable però és que sembla insalvable <laughs> Me feia gràcia lo del psicòleg, perquè... <laughs> a veure, per què? l'entrenador eh, té que ser el psicòleg, sí. però jo crec que així, eh, per lo menos n'hi ha ahí dins qui, qui ho diu aixina, eh, s'havia donat eh, la situació contrària, que, que quasi el psicòleg era l'entrenador. Hasta ahí, uh -huh. hasta ahí havíem arribat, eh? quasi el psicòleg del l'entrenador. Ah, pues també tira. Sí, sí, sí. Jo al que no l'havia agarrat. Ara, a mi, a me va sorprendre també, eh? però, però, però uh mhm. -huh. n'hi ha qui ho diu, eh? Ojo, pues, se aplica la mateixa medicina, pues, a més. Pues eh, eh, això jo crec que explica moltes coses de, de, de com estava esta plantilla, i eh, com l'ha agarrat Gary Neville i el que té que intentar eh, pegar-hi la volta, que és molt, eh, en este en este partit. Jo crec que ell no està sorprès, ell, ell ha arribat en molta informació ja. Sí, però jo crec que tant... Crec que les últimes setmanes de, de l'anterior entrenador eh, ja tot el pastís se va, se va destapar, uh mhm. -huh. d'alguna manera. Correcte. I... Encara que neixes, com dius tu en l'article Durant... teu d'avui, i ses reunions en Singapur no li contaven això a, a l'amo. Pues se veu que no, se veu que no, per, perquè, bueno, <laughs> jo crec que mm, si hem arribat al punt que estem, això no pot ser d'un dia per altre. Correcte. Això ve de, de pues, pues, d'una planificació i d'un treball que no ha sigut el, el més encertat, no? Avui llegia jo un col·laborador nostre, Manu Adenes, sí. que escrivia que que, que, que la tertúlia, per cert. Eh, va planificar la pretemporada en, en el objetivo de superar la previa Champions. Però aquest objectiu... Tot lo de eh, més, de tot lo de més no s'ocupa. Pues, eh, es eh, que és una realitat palmària. tot. lo de més. no, És que s'ha dit, tot lo de més i tot lo de més no s'ocupa. Per què? Perquè sabia que el propietari el que tenia interès en la Champions. Sí, home, però la Champions arribes ahí i dius hasta luego, Lucas, això no pot ser. Ja, però és que... Perquè la, estar per la prèvia implica que tens que anar per la Champions eh, superant les eliminatòries. Sí, sí, sí, sí. Però, claro, <laughs> si damunt en el sorteig tots diguem que era teòricament favorable Uh -huh. Si mos ha tocat un altre grupo, era, era, era. el grupo, por ejemplo, del Sevilla, pues no sé on estaríem, no sé. Pues en casa, probablement. No, si sí, mos ha tocat un grup com el del Sevilla, pues estaria en casa, no estaria jugant. Ni de 0 punts, com li va córrer aquell Villarreal, sí, sí, sí. que jo, jo, jo entenc que els equips que juguen prèvia a Champions van a contrapeu ja tota la temporada. Sí, però... O sea, si perquè així celebrem la quarta plaça molt, de manera festiva, parle de la, en Espanya i la quarta plaça té, molta trampa vull dir, molts equips han cregut en la prèvia claro. i en el cas del València que té una, un coeficient UEFA que li permet evitar a Cocos, que no ha sigut el cas perquè ha tocat el Mónaco no li ha i, i, a, i afortunadament, amb molta fortuna el València l'elimina perquè estiguem ahir en el caganxo fins a l'últim segon pues, eh, eh, Le eh, pasa esa a o sea el Villarreal Cree que vais a segunda división. no, no, no, el Villarreal vais a segunda división mirar Sevilla, Sevilla en todo el respecto Está igual Patín igual que nosaltres Está sí, favor de campeón. Champions Fácil no es la planificación no, el Sevilla Está pasando. lo va tan, pero, tan, mal Pero tan fraudulenta o sea Voy a eh, tan lamentable es fraudulenta Está bendito Es que es un fraude lo que, lo que, lo que ha dicho un Espíritu Santo o sea Ahora un equipo este chico no, no, no tenía pero no no, no, te va a hacer un once Absolutamente de acuerdo Y por la gran pregunta o el gran dubte Es saber Quién acompañará a Abdelur que si estará si es Santos o si es Bezo. Santos el día que va a jugar contra la Barça va jugar bé, A ver el podría podría repetir, Y después Tenía el programa de la tela de l'esquerra, Porque si no estará Gallán Estará Orban, sí, Pero Orban Está a una, cartolina de quedarse fuera O siga, que tu en aquests moments no tens que mirar ja les figures perquè les figures humanes per una cosa no estan útils uh -huh. i tens que utilitzar tota la plantilla i dins de la plantilla és que estiguin físicament millor és que no té cap altra, eh? El que jo deia jo antes d'incorporar la joventut i algú més no te toca altra si vols fer físicament per lo menos no fer el ridícul a partir d'ahí els xavals agarran més compromís o menys però per almenys aniran és que si no és hasta luego Lucas eh jo deia lo del lateral esquerre perquè així hi ha que mirar que dijous té el partit però diumenge també claro. i a més que ve el Madrid i que te pots trobar en el lateral esquerre orfe d'efectius. <clears throat> Gallà perquè Hugo no es recupera i Olman perquè si ve una groga no pot jugar contra el Madrid. Jo crec que igual posa Cancelo de lateral esquerre. De, de, de interior ¿En el Madrigal dius o, de, de, de, lateral? O de lateral. De lateral. En, el, ¿En el Madrigal dius o, de o...? Sí, en el Madrigal. En el Madrigal. Crec, eh? No, uh -huh. no, no, no, no claro. és informació. Home, contra Getafe no va fer xes malament. Però al final és el que tu dius, tindràs que fer algo, però novedós, per descomptat, no? Que no pots fer la, no la té, clàssica. És que, clar, per això deia jo de lo del màster, és que eh, no té tanta on agarrar-se i per tant va tindre que reconstruir sobre I, la marxa. I, no és fàcil i, ni per un entrenador consagrat, imagineu-se per on que acaba de... que siga, el que estiga millor, sí, sí. I, i té que ser la Xina, i, i a més és que no estem parlant d'això, és que era un un equip, diguem la final, però els cas tres dies és una altra final, claro. I, i final no poden ser perquè te queda molt per davant, i no és la final d'entrenador, és la final del València, del projecte del València. Està 12 i 31, deixa final, anem a parlar, o a sentir-vos parlar, en el WhatsApp, en el 6298-0336 en la pregunta que estem fent-vos, és el Madrigal la primera final per a Gary Neville. Fem una pausa per la publicitat, sentim els WhatsApps i també ho discutim així en eh, la nostra tertúlia fins a la una de la matinada, si a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ya han llegado, ya han llegado. ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, tres colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. El Valencia busca la campanada en Capdaña, en la 97.7 Radio. Dijous, des de les 3 de la vesprada, acomiadem el 2015 amb la visita valencianista al camp d'un rival directe per a plegar a Europa. A les 4 de la vesprada de l'últim dia de l'any i des del Madrigal, Vilareal-València. Acomiada l'any junta Manolo Montaldi i Salva Folgado, posant-li la passió necessària i en valencià a este important partit. Recorda, Vilareal-València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Eh, la situació a la Lliga és la que és. El València ja sabeu que està ara mateix a 8 punts del Villarreal. Eh, Juguen València i Villarreal el dijous i per això estem preguntant si és el Madrid la primera final per a Gary Neville. En el 627 en el nostre WhatsApp hem fet ixa pregunta i aquestes són les vostres respostes. Whatsappéame. Whatsappéame. Bona nit. Soc Pep Xiner i toque des del cap i casal. Evidentment té que ser-lo, perquè aquest equip ja no té crèdits. El, el Villarreal es posava ja a 11 punts i no diguem el Celta. I ja no val allò de que queda molta lliga. No queda temps ja per a reaccionar a Villarreal tenim que anar a eixir a guanyar ahir és on es començarà a remuntar nostre del València i entrarem entre els quatre primers encara de la Lliga que tots els jugadors van en ganes i és entrenador pareix que bo, a veurem, deixar-lo provar Buenas, soy Pablo de Aldaya, profesor de Guasa, para felicitar es nada, Salva, Manolo y Arturo Delgado, que está ahí cada día al control de eso. Y respecto a la pregunta, pues yo creo que no. El Madrigal no es un chuche ni una final para Gaby porque tenía que recordar que es un técnico no bate en la élite que ha y se ha trobat molts problemes físics y a a lo que cabe es recuperar jugadores y cal más de si crec que vol recuperar Gary Neville és que l'actitud dels jugadors que crec que ha canviat però no, no pense que siga un, un, una final sinó espero que l'equip doni una bona imatge i ja està, això crec que és el més important per a Gary Neville no, no és la no és la primera final pues per al València, per al València sí, el València se la juga me volen encara de crèdit. y dir-vos que vos ascoltes siempre desde Sevilla, y si no puc, perquè visc si no puc escoltar-vos en directo vos ascoltes siempre en el podcast. muchas gracias per todo lo que estuve en pel valencià y el valencianismo Amunt València. Raúl, Yo no considero el partido como una final como tal, aunque era mucha liga. La final de Neville le ganas estalla va a ser resultados, buen juego y gestos desde el más mínimo detalle, como pueden ser los, entrenamientos a puerta abierta, como lo hemos visto hoy, no habrán acogido hasta detalles más importantes como los resultados con equipos grandes. Está aquí una mezcla de todo. ¿eh? Como pudimos ver en el partido contra Getafe, un 2-2 no era un resultado bueno, pero la gente, la gente no estaba cabreada. El buen juego ayudaba a, un ambiente agradable. En definitiva, una final es todo lo que gane Bill Si llegan a Estalla habrá ganado su final. Eh, un saludo y gracias. Bon nit, mano de compañía. Avanti fer. que sí, porque además Villarreal, después el Madrid y la Copa. y tot això en sí lo Creo que hay que salir a ganar. Por sobre la pregunta, yo creo que hay que salir, tiene que salir el equipo a ganar al Madrigal y demostrar lo que es un Valencia y, ponerse a 11 puntos del, del, del, Villarreal no, no es manera. Eh. Hay que ponerse a menos puntos del Villarreal, que hay que demostrar lo que somos nosotros. Somos un equipo grande, no, no somos el Villarreal, que es un poco más pequeño que el Valencia. Pienso que no sería la primera final porque realmente eh, ya lleva dos partidos el, actual entrenador Lo que pasa que si no ganamos realmente en Madrid nos descolgaríamos mucho de lo que es, incluso ya no hablo de la Champions, ya estoy hablando de lo que es la UEFA. Entonces es un partido muy importante. Nada, eh, y nada, buenas noches, y agradeceros eh, el WhatsApp y, que hacéis un gran programa y salís al hueso de muchos años. bonanit 12 i 37, les respostes de la gent. I Vicent Sempere, Jaume Ortí i Julián Montolo, què opinen? És una final, lo del Madrigal? 7 punts. La teva teoria, no? Aquesta teoria eh, m'agrada, Jaume, perquè és un tio que manté una teoria per a, determinats, per a determinades coses i no canvia. No, és jo el meu discutís que en què vull ganar. 7 sí, sí, sí. punts. Explica, tres, explica, tres, que, tres que, enxue, que les agarres tu, tres que no l'agarren ell, i el gol a perquè si guanyes allí, teòricament així, s'apunts punts te jugues. Imagina't si te condits. Ara, si, si perds, doncs també te quedes eh? les 11. És una final per a l'equip, no per a l'entrenador. No, que, no. Que acaba d'arribar. Eh, vale, eh, però, probablement, eh, probablement per, la pregunta estiguera mal plantejada punt, mal plantejada perdó, des d'aquest punt de vista, te la compre. En efecte, és, és per a, per a l'equip, la final no per a de Vil no, no juga res de Pedro en el, el Madrigal. Okay. Però sí és el primer partit de molta transcendència que com a entrenador va tindre que afrontar en situació límit, no, Vicent? Jo quan heu plantejat la pregunta eh, m'ha vingut al cap la frase de Peter Lim de, del dia de la nit de cap d'any, crec que va ser, o per ahir, no? el dia 23 uh -huh. de, en dos o tres anys tindrem un equip competitiu i tal o sigui, el ser... cortoplacismo que deia el teu, el teu Clar, és que, eh, a veure, és que la teva columna en super així volem ja, esta temporada vol, volíem guanyar la Champions a que, a que algú me negue si, si esta temporada no li il·lusionava arribar a la final de la Champions i en... Però, però, home, això tots els anys. Per, per, per què? Perquè és el València, Jaume. Sí. En canvi, este senyor parla de dos, tres anys, tio. Així no n'hi ha una paciència per estar dos, tres anys però... esperant a que l'equip se forme. Que no, però tio, qui és el que més, ja. més ganes tindria de que el projecte eh, fora quant antes? El que m'està ficant dos estitos, no? I això te demostra que ell té la paciència i la capacitat de patir per a reconvertir això solo es falta de que l'afició la, també té que entrar un poquet en aquesta dinàmica, perquè si ell va per davant ficant-los i Mario Bran va que l'equip millore, pues tota vegada és un any no pots fer, si són dos anys, però dos anys, però diu molt que l'home te vaig a per davant, eh, o no? Si és que al final no anem a valorar res, i és complicat, eh? Ara, ell no té... En aquests moments n'hi ha una reacció, el que important és que aquesta reacció sigui continuar, però ahir han canviat coses molt ràpidament, i espectacularment. El que falta és que es donen i no tornen a caure en els errors, que el més perjudicat és ell. Jo penso que això no té discussió. Sí, jo, jo penso que és una manera de, de, de, de crear un clima de... Mm, de lo que diuen, de paciència, no? de, de, uh -huh. de, uh-huh. de, de bueno... Calmar els ànims. Eh, com anem a intentar començar i a veure on podem arribar, no? No, jo no interprete que, que, que esté parlant de que, que estiga parlant de que, de que no anem a menjar-se res en dos o tres anys no, no ho crec és que no, no m'ho crec Eh, mira, par parlant... De... Era un tema que jo eh, el tenia per ahir eh, mig eh, amagat perquè, perquè m'anà eh, l'actualitat del dia i l'actualitat del dia és que ja estem eh, enfrontant la jornada eh, 16 de la, de la Lliga en, perdó, de la Lliga en primera divisió que era del Madrigal però la setmana passada va ser el discurs de, de Peter Lim vos queda alguna cosa l'atenció del que va dir el màxim mandatari primer a mi m'ha quedat l'atenció que parlara i me pareix bé que parle igual que me pareix mal que no parlarà abans val? per tant me pareix bé que parle eh, eh, la primera circumstància que, que s'extrau és que bàsicament no va dir molt més del que eh, se pot extraure quan ja sents a l'Aijun vull dir, el que ens va dir Peter Lim és el que habitualment ve dir en l'Aijun va ser una confirmació de lo que deia la presidenta Correcte. i quan la presidenta ho diu eh, la màxima autoritat a nivell eh, d'inversió diu lo que diu la meva presidenta per, per missa, dir algo ho ratifique. va missa, jo ratifique, pensa és el que tocava perquè mm -hmm. si no es diuen, bueno, la presidenta i Peter Lim, que és el que nosaltres sempre estem damunt d'ella, a veure si s'equivoca o no s'equivoca mm -hmm. allà ha hagut un, un canvi de política que tots l'han vist i estem valorant-lo i el que falta és que això fruits apareguen però està clar que ells han canviat i han reconegut que és molt difícil eh, que s'han equivocat, que és molt fàcil sí, més, sí. més que un contingut del que, perquè el contingut ja el coneixíem com, com de, ah, sí, de, declaracions anteriors de, de la presidenta jo, jo penso que el, el que han estimat necessari o necessària és la presència física de, del propietari no? per a, bueno, per a intentar pues, pues, pues generar el, qual ja el que dèiem abans de, del clima no? el qual implica un canvi a la política comunicativa perquè abans Peter Lim jo crec que mai se li haguera corregut eh, perquè de fet no aconsegueix entrevistes però ja en efecte quan ya presencialment parla davant d'una càmera sí, després mm, no no, vamos, que el contingut no... No és, <laughs> no eh, era, és d'altre món. No era... No es desvela, gens, de nou. No es desvela de cap exclusiva. Uh -huh. o no, no parla d'errors i, de, i, de, i, de, i de que hem comès errors, de que uh -huh. ha sigut perquè estem començant eh, en això. M'agradaria que que, que diguera quins errors no? eh, que, quin error creu, en ells que ha sigut el, el, el, el més uh -huh. important no? per, eh, per el que han arribat a això però bueno, no n'hi ha que remoure Correcte. Eh, tu tens molt clar quin és el màxim error <laughs> en la cara que poses. No, implícitament està recone... parlant ja està reconeguent eh, ell que, també. que n'hi ha hagut ell errades, també ho no? sabrà. Sí. yo estoy absolutamente que se podía si no, si no en el contexto no, de, de errores de prensa previos de l'Ijun, sí que haber a donat titulars, pero evidentemente eh, estos els que, que, donar Peter Lim también ja matisadíssims Pero también que havíem de l'Ijun. Porque quan parla de entrenador no, no, es amigo, no, no lo he dicho porque es amigo mío, sino por su bagaje futbolístico. Mm. a veure, això és eh, amigo suyo és, vull dir si no fora... Home, jo, jo no estic dient que me, que me crega fil per randa cada claro. paraula del discurs de, de Peter Lim hi ha coses de fet que, que no me les crec vull dir, eh, això és una eh, lo del tema de l'entrenador interí és una altra vull dir, el que conega com són els britànics com a com a, com a, eh, com a raça, no? com a eh, nacionalitat en el seu complex d'insularitat sap que un britànic no maneja la família ni a dependent espanyol per sis mesos claro el que en efecte, està en la prenent d'errades i no poden dir que li fan un contracte de 8 anys o de 4, com li feren a, a Nuno, per que després les coses isquen, ma, isquen malament. Vull dir, van poquet a poquet i en aquest moment ja se parlarà de reprendre les negociacions per a renovar el contracte o a prolongar el contracte de Gary Neville, etc etc. Ahí també van, van a prenent. Per cert, Jaume, te tinc que pegar un atraco, eh, aprofitant que estàs així. Eh, I me vas a... Home, i... pues, jo eh, per la nit, quan tinc, pagaré poquets diners. Val. O sigui, eh en eh, aquestes eh, històries de, o, o en aquesta voluntat de tornar a acostar-se més a, a la gent de València i tal, s'està parlant de gent que puga unir una miqueta i a Sonatel té un nom. Eh, per a, a tu t'han oferit tal quan han parlat tu... De veritat que el meu nom està així molt uh mhm. -huh. i, i d'alguna manera, a vegades ixe d'una manera que diria jo, pues, injusta, però bueno, s'està parlant molt i uh mhm. -huh. jo entenc que se parla molt perquè és un moment que el València en els, en els dueños actuals, els que tenen la majoria per respecte a, a la minoria, pues tots aquests moviments que s'estan produint volen dir algo I, lògicament, m'imagino que això són els primers passos per aconseguir el que l'afició vol, que és que n'hi hagi una, una integració eh, que no siga un club dominat per una gent que ve de Singapur que està molt lluny en tot el respecte de Singapur que és, per donar exemples per moltes pues, doncs, per les coses que ha fet uh mhm. -huh. i crec que tots els passos jo es valore com a que en un moment donat se va produir algo ese, però d'ahir que siga jo, pues, m'imagine que haurà gent que en tot el carinyo jo agraeix que pensa en mi i també han parlat amb més gent, o així més gent, i entonces ells són els que tenen que decidir, i quan decidissin algo, dedicar-se a parlar amb la persona interessada, i aquesta persona interessada, quan tinga algo, i siga fer, eh, decidirà, però eh, simplement per tirar-se això, perquè és el moment, a mi per lo menos ni m'ha passat ni me passa ara, jo sempre dic que el València a mi me busca i puc ser útil serà, però això és una afirmació que farien mils i mils de valencianistes eh, per, per tant, ho vaig a resumir en dos preguntes de sí o no pregunta un de sí o no en tu ha parlat el club per a sondejar-te? En mi ha parlat el club en temes generals i, i res més, ja hi acaba i pregunta dos, si te oferiren tu acceptaries? Pues jo tindria que parlar el que m'oferisca vol que m'oferisca i, i perquè pugui jo ser útil per València. Per tant, eh, mentre no sigui la pregunta, difícilment podré saber la contestació. Perfecte. Ara, l'únic que tinc segur que això no me lliure, ja t'hi dic, i és l'orgull meu i el de molta gent, és que n'hi haurà milers de valencianistes que segurament també estarien disposats, per tant, és una cosa molt genical. Molts valencianistes segurs. Ara, en el teu currículum, jo te dic jo, que no n'hi ha tants. 12 i 40. Una cosa és voler i altra valdre també, me la notícia frase sí, 12... voler volem molt <laughs> però... Per això dic, i també hi ha gent que val, molta gent val també, 12.47 vinga eh, estava així, Jaume Ortiz no podia deixar de fer-li aquestes tres preguntes, fem una pausa i tornem una miqueta al que és el partit de Dichos, l'últim de l'any eh? pues sí, tenim sí, futbol sí, sí. el senyor Tebas i les, seues, i les seues coses eh, vinga va, última pausa i tornem per a tancar a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. El València busca la campanada en cap d'any en la 97.7 Ràdio. Dijous, des de les 3 de la vesprada, acomiadem el 2015 amb la visita valencianista al camp d'un rival directe per a plegar a Europa. A les 4 de la vesprada de l'últim dia de l'any i des del Madrigal, Vila-real, València. Acomiada l'any junt amb Manolo Montaldi i Salva Folgado, posant-li la passió necessària i en valencià a este important partit. Recorda, Vilareal-València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco y Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 49, en vistes al partit del Madrigal, ja que recordar com deia abans, el quart és el Celta amb 31 punts, el cinquè el Villarreal, el rival del València amb 30, el Depor és el 6 amb 26, el Atleti amb 24, el Sevilla amb 23 i el València amb 22. Eh, és cert que, que evidentment, pues, està ara mateix a 9 de la Champions i a 8 del primer dels jocs d'Europa League, a 4 del segon, però és que el València ara mateix eh, és cert que està fent una temporada dolenta o no bona, però només en dos victòries més que tinguera d'aixòs empats que ha tingut, perquè el problema és que l'equip ni guanya ni perd, el problema és que empata, i en aquesta lliga de 3 punts l'empat no és morir, però alimenta poquet. Però quan tu veus que presumeixen de l'estadística de que en casa no ha perdut un partit, no te sembla, diu sí, però així fa... Ah, però també s'ha de guanyar, clar, ah, és el tema. por Betis, Las Palmas, eh, l'altre dia Getafe... Tu mira, aquest només lo de casa. Aquest només lo de casa no Són de Mestalla, aquests partits, eh? És de casa. No, i, és més, i, i, més te compra l'empat contra el Barça. L'empat contra el Barça te'l compre. Sí, sí, de veres. Però l'empat contra Las Palmas, contra el Depor, Y contra el Getafe, si no recuerdo malamente Y Betis, perdón son muy punch, Betis perdón eh? Muy que además estarías en 30 al que del, Villarreal Y aún de la Champions. No me lo de casa. Ay, claro, pero eso ya ha pasado. ha pasado la riada, ya se ha llevado... <laughs> Punch Lo que hay viento se llevó, chome Y pero eso, Manolo, Yo diría que Es que eh, vas, por vas tornar a Bore la segunda para el día del Getafe, Pero caí en la cabina y tal, sí, sí, sí. en No se veo igual, Y no se veo igual. El Valencia Es que perfectament poder palmar el partit. Vull dir, és que el Getafe... Guanyar-lo i perdre-lo. En els últims 10 minuts se derrumba l'equip. I el Getafe té dos. Sí, té un traveser, la no fita de perdona. Un equip lo que falla, és dos jugades seguidos. Una la, salva, una la salva Cancelo. I l'altra se cabo. I l'altra eh, li pega l'aire. Li pega la fita a l'aire i després la rematava al traveser. vull dir, tot tres. això passa en, el, en, pràcticament en el test de descompte no, que, imagina't el drama que ha sigut perquè un punt no és que siga molt però moralment ha sigut el, Clar, ha sigut un colp encara, però després, una vegada reflexiones, dius, que en aquest punt on anem? Uh -huh. A tindre 22. De, de tindre... Sí, estàs un punt més a, més a prop de la Champions. Estem tots d'acord, si l'equip reacciona, uh -huh. arribaríem, ojalà, reaccionarà que arribaríem. Clar. El problema és si reacciona o no reacciona. Eh, a parlar abans, eh, eh, Jaume i també Vicent, de, dels, nanos que, dels tres nanos que estan a, en el primer equip, Avui va veure unes declaracions en la web, si que les he vistes, no recordo si el paper també de Miguel Tendillo en Superdeportes. Sí, en sí, sí. Eh? Eh, sobre lo que té que donar de sí la cantera, que a hores d'ara sembla que van ser els únics filetes que va tenir el València en, en hivern. Vosaltres penseu que va vindre algun reforç o... És més, més que vindre, que també és una pregunta, penseu que va haver alguna variació en la plantilla i quan dic variació parle de alta o de baixa? home, és que baixes produint per, per, diguem, per ausències, perquè algú se'n vull ganar. Mhm. Entonces, uh -huh. això no pots, en aquest moment, justificar-ho. El que sí està clar és que quan parlem de reforços a nivell, sabeu lo complicat que és, i a vegades venen, però és molt difícil, si, si retorneu darrere, que algú hagi vingut ja trufat. Uh mhm. -huh. Per tant, eh, si tu comences eh, a jugar en els xavals jovens, en els xavals del Mestalla, i hi ha una reacció, jo pense que a la llarga serà més important això que vindre uno que comença a conèixer l'equip i tal quan te dones compte ja estàs en, en el final de temporada jo pense que l'entrenador necessita almenys un parell de setmanes més claro. per, a, per a veure exactament eh, a on pot arribar i, que, i què se pot fer no? el mercat sempre estarà ahí i el València econòmicament està en disposició de fer no barbaritats però sí que està eh, en disposició de que si fa falta alguna intentar-ho, no? Mm, problema que, bueno, eh, est estos partits que te venen són, són complicats. És es que te venen dos seguits que ni aposta. Entonces, ahí la valoració, la valoració de, de com estem i a on estem, a lo millor se distorsiona un poc, no? Perquè que a lo millor te ven poc pronte partit ara del Madrigal i ja no te parla del Madrid, no? entonces anem a veure jo, jo mm, si les coses van com jo crec que l'equip va demostrar que, que pot poquet a poquet anar eixint jo crec que sí que fitxarà alguna jo també penso que sí. De fet, l'entrenador està negant tot des del dia de la seva presentació, no? Però a mi eh, és el que li toca, eh? Clar, però jo crec que és més per, per un tema de, de postureo, no? Que se diu ara i s'ha parlat tan famosa. Sí, sí, esta setmana ha començat i tot és puesto. Que de que s'ho crega, perquè evidentment ell és amic de l'amo i jo crec que l'amo... No, però no per això és la deficient, sinó perquè els xavals que estan en el moment que parles i ell diu que haver reforços estàs menospreciant-los sí, i sí, el sí. que vol és recuperar-los claro, sí, igual, el de la plantilla està manejant-lo ahí molt bé clar, de fet, sempre especifica que és per això que és una falta de respecte als que estan ara és una però quan, Puja, quan anuncia que puja esos tres xiquets al primer equip parla de les pròximes setmanes o sigui, no diu ja són jugadors del primer equip sinó que parla en les pròximes setmanes a millor Tampoc per, se pilles dits. A millor, no, a millor per dos partits que venen com són i a millor ahir vol votar-los i a partir dic jo, perquè clar, en el cap d'ells sí que no estem. Pareix ser que, que hi la intenció, però ja veurem. I jo crec que aquests tres futbolistes, de lo poc que, que els hem vist, perfectament els jugadors poden acabar com a jugadors de la primera plantilla. Eh? tenim minuts. Sí, sí, sí. sí. Donant, donar los minuts. És que tu tens un problema en el lateral, que com esteu dient, el lateral 1 passaria al lateral esquerre, però millor el lateral que del Mestalla pot fer-ho perfectament eh? i tens, i de per dir un puesto que en sí, sí, moment sí. té necessitat uh mhm. -huh. i els altres dos per descomptar però això al millor és el que te fa falta físicament que estiga anem a veure bueno, i són eh, futbolistes que també li vindrien bé al filial que no oblidem, té que salvar-se que també se parla molt del filial i de la importància de l'escola en el València de Futbol, per cert, els nanos avui en el sub-12 de Miami, com deia abans, sí, ja han sí. arribat a les semis. Sí, han eliminat al Madrid. El Madrid per penals. penals. Eliminar el Madrid per penals és quasi, vamos. Sí, però és que el penal, el Madrid ha fallat els tres penals que li tocaven. bueno, ha fallat, no, Algú haurà parat el porter del València. Uno ha parat el porter. Uno, i, i els altres dos, uno, uno està buscant el valor i l'altre en el poste. <laughs> bueno, eh, i deia abans... Ahí està, eh, ahí està. Per què? Ahí está, l'acadèmia, la, la cantera, no? Sí, però... Les dos, les dos canteres valencianes, sí. les dos estan en semifinals i podrien jugar la final. I són molt bones, eh, demà, eh? I la de Llevant perquè no l'han deixat, com, com bé Sí, sí, sí. Eh, Llevant, <laughs> vamos, ahí han pegat un tajo, però... Villarreal està... De manera? Quedant en pavelló molt alt. La Fundació en Larguero, eh? Ai, mare, el travesser. 12 i 56, per cert. Eh, eh, estàvem parlant abans de les baixes, no hem parlat d'un home eh, que ja no sé si és que el donen com a paixa ja perpètua no, ja no jugo al València eh? <laughs> que s'ha fet en Fegulí eh, que està a tan sols 4 dies de poder negociar lliurement en qualsevol club que sembla que les moltes en el peu no remitixen eh, i que cada volta està més junt, més junt, més junt, més junt del València. Jo crec que està igual. Tu penses que està igual? Junt. Ah, igual de junts. <laughs> val, val, val, val. A mi l'altre dia me sorprengué eh, perquè el València comença a traure, me botaven notificacions sí. eh, eh, apareguent de, sobre Fegulí, jo dic, l'han renovat. Jo dic, estem a, a quatre dies d'acabar l'any, han renovat i era que era el seu cumpleaños, no? Estaven felicitant... Van estar fent guinyos. Sí, i, però jo crec però que... Me paregué excessiu, vull dir, eh, era una constant halago a Sosó Fegulí, però si se, se va a pirar, i damunt, per a mi s'està borrant, perquè és que s'està borrant. O sea, jo, jo crec que no pues, pues, jo, jo tu creus que no estava Ransom? Es que sembla. Bueno. <laughs> Pot ser, però no. Però qué casualitat. Casualitat, ¿por qué? Hombre, no, pero... Es que no puede deixar un meche i dir «Este senyor te asó, el termini és este». És impossible. Per la, pero la lesión que parlen, pues és complicat de, De, establecer. ah, primer perquè, per lo que diu Vicente, no puede deixar un meche, primer perquè ningú pot valorar el dolor en un cos alier. Vull dir, jo puc sí, valorar no. a mí lo que me fa mal, però si Vicente diu ara mateix me fa mal el colse, jo no tinc una manera pero científica de determinar... Sí, però si te fa sí. mal el colse, tu te fan ahí una ecografía o algo i veus però el puesto que ella diu és complicat. No, no perquè si, si és muscular, i som en este, en este cas, és el múscul de la, de la, de la planta del peu, la fàscia del peu, eh, que, se, que, que ha passat aquesta lesió, sap que és dolorosíssima, però que és que, I, i eh, se, però és que no hi ha manera no, de determinar... No, perdona, és que se'n va quan vol. Eixa lesió se'n va quan sí, vol. Sí, sí, sí. Ah, pensava que deies no, que, que, <laughs> que també. també. Que també. Vale. Sobretot a la Copa d'Àfrica. Per a borrar-se, per a borrar-se s'haguera borrat el partit de Rússia, per exemple que era uh -huh. quan estava... que no deuria d'haver jugat. En efecte, si per ell no tenia no, i no, no sí, però l'entrenador era Nuno. I? Ell en Nuno estava... Mm, diguem li que no estava malament, és més, eh, tenia la confiança de que Nuno era el que anava a accedir a les condicions econòmiques que Fegulí el seu entorn Banament per jugar en Rússia. No. Lesionat. Per jugar en Rússia no, però a lo millor tenia més querència o, més, o cara. més querència bé. Trauria cara per ell perquè li renovaren el que ell volia. Així no lluís el pèl, no? Pues també és una, és una possibilitat és una possibilitat, però de fet, des que ha desaparegut eh, Nuno de l'equació és quan com és el tema distanciar-se ja, jo crec que de manera quasi definitiva. Senyors, anem a deixar-ho així en el dia d'avui, en la reentré del programa, reiterant l'enhorabona a la família Ortí per ixe, per ixa nova neta, per Mia, ah, creu, Mia, que ha nascut eh, en el dia d'avui en... Bueno, Mia no, de la dona, eh, però Sí, bueno. està clar. <laughs> en eh, Miami, així que, Jaume, enhorabona i gràcies per haver vingut. Eh, serà per nosaltres. Senyor Montoro... Bona nit. Demà parlem vostè i jo per a sí, les sí. cosetes bàsiques dels dimachos, que, que és la pelea dels dimecres en Folgado, en Superdeporte. Senyora Pere, eh, a tu te veiem demà a partir de les 3 més quart i, i tu i tornem a veure's el dimecres que estarem junts. Però, de, de qualsevol manera, en Levante, tots els dies, en Murciélago, a partir de les 3 més quart. A més, senyor, avís Pere. Ahí estarem. Vinga, un abraç. Senyores, ho deixem a Cristóbal, que ha estat amb nosaltres i que se'n va bé la Real. Bona nit. Vale, bona nit. Senyors, ho deixem així. A les 5 i mitja se remet el programa. Demà ja sabeu que tornem a les 11 i mitja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur.